Gonzalo Nahuel. Televisa Argentina, lo bajo la quina, papá. Chipa caramelo y sonrisa, papi. <laughs> Habrán paso que llegamos los villeros a los y y life somos soldados callejeros de la villa al bajo mundo extranjero todo el mundo del revés nosotros hacemos correr a los patrulleros siempre deportivo con la llanta último grito cocinata pucharita para quemar ese ritmo nosotros sí cantamos todo ritmo y usted te cooperan con los Federicos. Que no me falte el porro de toda la mañana y le deseo pronta libertad a los que están en cana. Nosotros andamos ready repartiendo zaranana, meta guacha todos los fines de semana. Andamos a todos rincón sonando los barrios más clandestinos, no somos ratafari ni jamaiquinos, pero si andamos chinos, porque buena María consumimos así que giles corranse de mi camino. Nosotros andamos chiles y tranquilos, siempre al mejor estilo, Quedando por rutina los felinos, acá sí que somos Daniel siempre En el barrio los pibes andan en truchos, si pinta el quilombo te vacían los cartuchos, si se junta la banda también somos muchos, estamos en la nuestra los giles ni los escucho. Zona roja no llegan los remos ni entra la gorra, si no creen cuando se pinche mejor no corran. La mafia me pregunta cómo van las cosas, tranqui sigan haciendo plata y yo música chitosa A todo ritmo cumbia villera y mucha marihuana. jarana, la guacha moviendo la cola, parlante en la vereda y que siga la joda, tanto llega el perro te lo digo de rola, con la de activo el turro y a Cheto no le dio bola. la ña y termina la sed. Que se ponga pillo el DJ. Que la está activa vos sabes cómo es. Que tocía hasta el amanecer. Acá la ña y termina la sed. Que se ponga pillo el DJ. así hasta el amanecer. Oh, andamos a todo rintón sonando los barrios más clandestinos. No somos ratafari ni jamaiquinos pero si andamos chinos, porque buena María consumimos, así que giles córranse de mi camino. Oh. Nosotros andamos chinos, y tranquilos, siempre al mejor estilo, quedando por rutina los felinos, acá sí que somos daninos. El jefe de calle quiere escribirnos, porque siempre que pasa se escuchan tiros. Hey, el RJ pa, y zona sur lo Argentina, a hablar aquí, amigo. Oh, zona a todo ritmo, eh. Que te quede claro.